Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Deməli, bugün Səqələyin hədisi ilə əlaqəli üçüncü dərsimizdir. Keçən dərsdə Quran-ı kərimin necə yazılması, onun Abu Bakr radiyallahu anhın zamanında necə toplanması və Osman radiyallahu anhın zamanında bir qirayət üzrə müsəlmanların necə cəm edilməsi barədə, həmçinin Quran-ı kərimin qirayətləri barədə mövzular toxunduq. Və bunları qeyd etməkdə məqsədim o idi ki, bir halda ki, Qur'anı Əbu Bakır radiyallahu anhu cəm etdi, Osman çoxaltdı və Qur'anın qirayətini əhl-i sünnətin qariləri nəql etdi. Bəs belə olan halda şiyələr bu Qur'anı necə qəbul edirlər? Əgər Qur'anı bizə nəql edən Allah Rasulunun əshabıdırsa, Qur'anın katibləri Allah Rasulunun əshabıdırsa, və Qur'anı bizə nəsillərdən nəslə ötürən o sahabələr və onların övladlardırsa və əgər siz ey şiyələr Allah Rasulunun əshabına tən edirsinizsə bəs bunun müqabilində Allahın kəlamı olan Qur'anı necə qəbul edirsiniz? Yəni sizə görə nəqil edən şübhə altındadır. Yəni sahabelər. Əgər nəql edən sahabelər şübhə altındadsa, deməli nəql olunan da, yəni Quran da şübhə altına düşmüş oldu. Yəni siz nəql edəni qəbul etmədiyiniz halda nəql olunanı necə qəbul edirsiniz? Və bütün Bu sualların cavabında mən bir kəlmə deyirəm. Məhz bu səbəblərə görə Şiə məzhəbinin bir çox alimi Qur'anın qorunmadığına və Qur'anın təhrif edildiyinə və bu gün əlimizdə olan Qur'anın Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuş həqiqi Qur'an olduğuna etiqad etmirlər. Və hətta şiə alimləri olub ki, Qur'anın dəyişdirildiyini ispat etməkdən ötürü kitablar yazıblar. Bəli, mən bugün sıravi bir şiənin etiqadından danışmıram. Və mənim üçün bu maraqlı da deyil. Mən şəxslərdən danışmıram. Mən bir məzhəb, o məzhəbin qurucularından və o məzhəbin kitablarından, o məzhəbin əsil qaynaqlarından və o məzhəbi Quran, o məzhəbin qaymaq alimlərindən danışıram. Təbii ki, mənə sıravi bir şiənin öz şəxsi rəyi önəmli deyil, maraqlı deyil. Bizim üçün önəmli olan bu məzhəbin alimlərinin Bu məzhəbin qaymaqlarının fikirləridir. Və məsələn, bu alimlərdən biri Əli ibn İbrahim Əl-Qummidir. Bu alim Şiyə məzhəbinin ən böyük və ən qədim alimlərindəndir. Və demək olar ki, Şiyə müfəssirlərinin təfsirçilərinin padşahıdır. Və hicrətin 307-ci ilində vəfat etmişdi. Və təfsirul Qummi adı ilə məşhurlaşan təfsirin müəllifidir. Deməli, Şiyə alimi məclisi Əli ibn İbrahim Əl-Qummi barədə deyir. Deyir ki, deməli, Biharul Ənvarın e, müqəddiməsində səhifə 128-də deyir ki, Əli ibn İbrahim ibn Həşim Əbul Həsən Əl-Qummi imamilərin, yəni şiyələrin ən dəyərli ravilərindən və ən böyük şeyxlərindən biridir. Bütün tərcüməyi hallar onun dəyəri və etibarlılığı üzərində ittifaq alındadır rical alimi Nəcaşi Əl-Fıxristində demişdi, hədis elmində doğrucul, nüfuzu təsdiqlənmiş və düzgün məzhəbli, yəni düzgün etiqadlı birisidir. Biharul Anvar müqəddiməsində səhifə 128-də məclis belə deyir. Həmçinin onun təfsiri haqda, yəni Qumminin yazdığı təfsir kitabı haqda şiə alimləri belə deyir. Deyirlər ki, Əli ibn İbrahim Əl-Qummi Kuleyninin ən dəyərli şeyxlərindən birisidir. Və heç şübhəsiz ki, onun əlimizdə olan təfsiri bizə çatan ən qədim təfsirlərdəndir. Və bu təfsir iki doğrucul adamın, yəni İmam Muhammed Baqir və İmam Cəfər Əs-Sadiq əleyhissalamın təfsiridir. Məsələn, Təbəqatu Ə'lamu Şiə səhifə 167 və ya Əz-Zəri'a 4-cü cild 302-ci səhifə. Həmçinin e, Muqaddimətu Təfsirül Qummi Şeyx Musavi Əl-Cəzairinin qələmi ilə səhifə 14 və 15-16-cı səhifələrə müraciət edə bilərsiniz. Yəni xülasə e, bir iki misal gətirdim. Hətta dinləyən adam üçün aydın olsun ki, Əli ibn İbrahim Əl-Qummi kimdir? Kuleyninin müəllimi. Şiyə məzhəbinin təfsirçilərinin padşahı. Və bu alim Hmm. Qur'anın təhrif olunduğuna etiqad edən alimlərdən biridir. Və məsələn, bunun üçün kifayətdir ki, elə onun özünün yazdığı təfsirə, yəni Təfsirul Qumminin müqəddiməsinə baxasan. 7-ci, 8, 9, 10-cu səhifələrə. Orada açıq aydın deyir ki, Quranda dəyişilmiş, dəyişdirilmiş və Allahın nazil etdiklərinin əksinə olan, yəni Allahın Muhammədə nazil etdiyi əsl Qur'anın əksinə olan yerlər var. Və sonra o özünün iddia elədiyi Qur'anda dəyişdirilmiş ayələr, dəyişilmiş ayələr, Allahın nazil etdiyinin əksinə olan ayələr bütün bunlara bir-bir misallar göstərir. Yəni müqəddiməyə, təfsirinin müqəddiməsinə baxsız kifayətdir. Həmçinin bu etiqadda olanlardan biri elə Qumminin öz tələbəsi Muhammed İbni Yaqub Əl-Kuleyni. O da öz etiqadını bu barədə olan hədisləri öz kitabında rəvayət etməsi ilə açıq aydın bəyan etmişdi. Və yaxşı, Muhammed İbni Yaqub Əl-Kuleyni kimdir? Bu, Şiyə məzhəbinin ən böyük mühəddislərindən biridir. Və hicrətin 328-ci ilində vəfat eləmişdi və Şiə məzhəbinin ən dəyərli kitabı olan Kitabul Kəfinin müəllifidir. Kuleyn barəsində Şeyx Tusi deyir. Deyir ki, hədis elmində yüksək dərəcəli bir alim idi yəni tayı bərabəri olmayan. Deməli, Ricalu Tusiyə müraciət edə bilərsiniz səhifə 495-ə. Həmçinin Ərdəbili demişdi ki, hədis elmində insanların ən doğruculu idi. Və Kitabul Kəfini 20 ilə yazmışdı. Cami-ül Ruvat 2-ci cild 218-ci səhifə. Həmçinin Ağabozorq Ət-Tehrani onun yazdığı kitab barəsində deyir ki, Kitabul Kafi hədis elmində etimad olunan əsas dörd kitabın ən dəyərlisidir. Rasulullahın ailəsindən, yəni əhl-i beytindən nəql olunmuş rəvayətləri onun kimi, yəni Kuleyni kimi yazan ikinci bir adam olmamışdı. Əz-Zəri'a kitabı 17-ci cild 245-ci səhifə. Onun bu kitabı haqqında həmçinin belə deyilmişdi. Məsələn, deyilmişdi ki, o, yəni Kuleyni yazdığı Kitab-ül Kafi İslami kitabların ən dəyərlisi, imamilərin, yəni şiyələrin əsərlərinin ən əzəmətlisidir. Əstərabadi deyir ki, biz şeyx və alimlərimizdən eşitdik ki, İslamda bu kitaba bərabər olan bir kitab yazılmamışdı. Məsələn, bunu Abbas Əl-Qummi Əl-Kuna Vəl-Əl-Qab 3-cü cild 98-ci səhifədə həmçinin Mustadrakul Vəsailə baxa bilərsiniz 3-cü cild 532-ci səhifə Deməli, Bu alim, yəni Muhammed İbni Yaqub Əl-Kuleyni, yəni bu cür alim, Şiyə məzhəbinin ən dəyərli hədis alimi və ən əzəmətli Kitab-ül Kafinin müəllifi Qur'anın təhrif olunduğu etiqadında olub. Və öz kitabında bu barədə kifayət qədər hədislər nəql edib. Məsələn, həmin rəvayətlərdən bir neçəsini qeyd edirəm. Deməli, Usulu Kafidə Fadlul Quran kitabı 28-ci hədisdir. 2-ci cild səhifə 634-də. Güya ki, İmam Cəfər Əs-Sadiq rahmehullah deyir: Deyir ki, həqiqətən Cəbrailin Muhammədə gətirdiyi Qur'an 17 min ayə idi. Fikir verin. Həqiqətən Cəbrailin Muhammədə gətirdiyi Qur'an 17 min ayə idi. Hansı ki, bugün əlimizdə olan Qur'anda heç 7 min ayə yoxdur. Elə çıxır ki, Qur'anın üçdə ikisi təhrif olunub faiz nisbəti ilə götürsək, yəni 70 faizi. Bu gün əlimizdə olan Quran, Muhammedə nazil olan Quranın cəmi 30 faizi imiş. Və bu hədisi şiə alimləri səhi sayıblar. Məsələn, Molla Bağır məclisi, hansı ki şiələr o alimə alləmə deyirlər. Alləmə əl-məclisi. O özü Miratül Uqul kitabında 12-ci cild 536-cı səhifədə bu hədisi doğruluyor. Deyir ki, bəli, bu hədis səhihdir və bu barədə, yəni Qur'anın təhrifi barədə bizdə kifayət qədər hədis var. Bunu məclis deyir. Yəni, bu hədisin, Kitab-ül Kafidə olan bu hədisin zəif olduğunu deyə bilməzsən. Yəni, biz bu hədisi Bir, şiə məzhəbində olan birinə deyəndə iddia eləyir ki, bu hədis səhih deyil. İndi mən sənin iddiavı qəbul edim, yoxsa sənin alimin məclisinin dediyi sözü. Məclisi deyir ki, bu hədis səhihdir. Nəinki bu hədis? Bu mənada olan hədislər deyir, bizdə kifayət qədərdir. Və Kuleynin rəvat elədiyi başqa bir hədis, yenə də usulü kafidədir. Əl-Hüccə kitabında 1-ci cild 239 və 240-cı səhifədə. Hədisdə deyilir ki, güya ki, İmam Cəfər rahimehullah deyir. Deyir ki, həqiqətən bizdə Fatimənin mushafi var. Yəni Fatimənin Qur'anı. Amma sən bilmirsən ki, Fatimənin mushafi nədir? Ravi deyir ki, İmam Cəfərə Ravi deyir ki, mən dedim, Fatimənin müshafi nə olan şeydir? Nədir o? İmam isə cavabında dedi, bu elə bir müshaf, elə bir kitabdır ki, sizin bu Qur'anınızın üç mislinə bərabərdir və Allaha and olsun ki, onda Qur'andan bir hərif belə yoxdur. Və çox qəribədir, bu hədisi də Alləmə məclisi Miratul Uqulda 3-cü cild 54-cü səhifədə səhiləşdirib. Həmçinin Əhməd ibn Əbi Talib Ət-Tabarsi. Bu da Şiə məzhəbinin böyük alimlərindən biridir. Hicrətin 620-ci ilində vəfat eləmişdi. Və Əl-İhticac kitabının müəllifidir. Əhməd ibn Əbi Talib Ət-Tabarsi. Allamə Məclisi Biharul Anvar müqəddiməsində səhifə 140-da bu alim barədə deyir. Deyir ki, Şeyx Əbu Mənsur Əhməd ibn Əbi Talib Ət-Tabarsi bizim ən dəyərli, qədim və doğrucul mühəddis olan fəzilətli alimlerimizdendir ve Kitabul İhticacın sahibidir. Yani bu alimin yazdığı El-İhticac kitabı Şia mezhebinin en değerli kitaplarından birisidir. El-Hur Amili Hur Amili bu alim barədə deyir ki, bu alim yəni Əbu Talib Ət-Tabarsi fəzilət sahibi bir alim doğrucul olan fəqih bir mühəddis idi. Əmalul Amil 2-ci cild 17-ci səhifə, həmçinin Məmaqaninin Tənqihul Məqal kitabına 1-ci cild 69-cu səhifəyə baxa bilərsiniz. Yəni bu alim də bu etiqadın sahibi olub. Və bunu onun Əl-İhticac kitabında qeyd etdiyi rəvayətlər isbat edir. Və bu barədə kifayət qədər rəvayət gətirib. Hansı ki, özünün səhih saydığı rəvayətlər. Və bu rəvayətlərin birində deyilir ki, hansı ki, Tabarsi bunu Əl-İhticac kitabında 1-ci cilddə 155-ci səhifədə nəql edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra Əli Qur'anı topladı və peyğəmbərin vəsiyyət etdiyi kimi onu mühacir və ənsalların yanına gətirib, həmin Quranı onlara göstərdi. Abu Bakr radiyallahu anhu onu açanda, elə birinci səhifədə, yəni güya Quranın birinci səhifəsində, özlərinin biabırçılıqlarının yazıldığını gördü. Və Ömər sıçrayıb ayağa qalxdı və belə dedi, Ey Əli, onu buradan rədd elə, bizim belə bir Qurana ehtiyacımız yoxdur. Əli onu götürüb getdi. Sonra Zeyd ibni Sabiti çağırıb gətirdilər. O Qur'anı oxuyan birisi idi. Ömər ona dedi, yəni Ömər Zeydə dedi ki, Əli bir Qur'an gətirmişdi. Həmin Qur'anda mühacir və ənsalların pis əməlləri yazılmışdı, yəni sahabələrin. Biz belə qərara gəldik ki, özümüz bir Qur'an yazıb, ondan mühacir və ənsalları biyabır edib, hörmətdən salan ayələri çıxardaq fikir ver, açıq aydın iddia edilir ki, güya ki, Abu Bakırın, Ömərin, Osmanın, Zeyd ibn Sabitin və qeyri sahabələrin başçılığı ilə müsəlmanlar Qur'anı təhrif ediblər. Və bu alimlərdən də biri Muhammed Bəqir Əl-Məclisidir. Və bu alim də Şiyə məzhəbinin ən dəyərli 8 kitabından birinin, yəni Biharul Anvar kitabının müəllifidir. Və məclisi bayaqları qeyd elədiyim 17 min ayə hədisini şərh edərkən hədisin səhi olduğunu qeyd eləyir və sonra deyir. Deyir ki, həqiqətən Qur'anın naqisliyi və Qur'anın dəyişdirildiyi barəsində olan açıq aydın səhih hədislər çoxdur. Və bu barədə olan hədislər mənaca mutavatir dərəcəsindədir. Onların, yəni təhrif barədə olan hədislərin hamısını rədd etmək, birbaşa hədislərə olan etimadı aradan qaldırmağı labüd edir. Və məclis deyir ki, mənim zənnimcə bu barədə olan hədislər imamət barəsində olan hədislərdən az deyil. Bəs onlar, yəni bizim alimlər, imaməti hədislər ilə necə ispat edirlər? Yəni, təhrif barədə olan hədisləri bizim alimlərdən bəziləri ki, inkar edir, təhrif barədə olan hədisləri inkar etdikləri halda imamət barəsində olan hədisləri necə qəbul edirlər? Axı təhrif barəsində olan hədislər heç də imamət haqqında olan hədislərdən az deyil. Deməli, Miratul Uqul 12-ci cild 536-cı səhifədir və bəzi nüsxələrdə də 525-ci səhifədə. Və hətta məclisi Biharul Ənvar kitabında Qur'anın təhrifinə dair belə bir bölüm də açır. Bəbu təhrif fi ayətilləti hiyə xilaf mə ənzəlallah yəni Allahın nazil etdiklərinin xilafına olan ayələrdə təhrif bölümü. Yəni məclisi hətta Biharul Anvar kitabında Qur'anın təhrifini isbat etməkdən ötürü xüsusi bir bölüm də açır. Və məclisinin bu sözündə bir neçə məsələyə fikir vermək lazımdır. Məclisi deyir ki, həqiqətən Qur'anın təhrif olunduğuna dair açıq aydın Səhih hədislər çoxdur. Yəni özü deyir ki, bu hədislər açıq-aydındır. Və özü deyir ki, bu hədislər səhihdir. Yəni bunu kim deyir? Sıravi bir şiyəmi? Xeyr. Bunu şiyə məzhəbinin böyük mühəddisi Alləmə məclisi deyir. O özü etiraf edir ki, bu hədislər açıq-aydındır. Qur'anın təhrifini isbat edir və bu hədislər səhihdir. Və bu hədislər mutavatir dərəcəsindədir. Yəni çoxlu sayda nəql olub, yüzlərlə, millərlə. Və hətta bu barədə, yəni Qur'anın təhrifi barəsində olan hədislər imamət barəsində olan hədislərdən heç də az deyil. Yenə də başqa bir misal, başqa bir alim, Şiyə məzhəbinin ən dəyərli alimlərindən Abul Həsən Əl-Amili. Və Ravdatul Cənnə kitabında həmçinin Yusuf Əl-Bəhraninin Lü'lü'ətul Bəhreyn kitabında səhifə 107-də həmçinin Ağbozorq Ət-Tehraninin Əz-Zəriya kitabında 20-ci cild 264-cü səhifədə Ya bu Əbul Həsən Əl-Amil barədə deyilir. Deyilir ki, bu alim Şiə məzhəbinin ən böyük fəqihlərindən biridir. Və bütün şiələr onu övmüş və onun elmini təsdiq və təqdir etmişdi. Və həqiqətən o, şiənin fəxridir. Yəni, böyük şiə alimlərindən biridir. Abul Həsən Əl-Amili. O da şeyx məclisi kimi bu barədə olan hədislərin mutavatir dərəcəsində olduğunu qeyd edərək deyir. Deyir ki, bil ki, yəni öz şiyələrinə müraciət edir. Deyir ki, bil ki, inkar olunmaz bir həqiqətdir ki, mutavatir, yəni çoxlu sayda olan xəbərlərə əsasən həqiqətən Peyğəmbərin vəfatından sonra Quranda dəyişikliklər baş vermişdi. Sahabələr Qur'anı topladıqdan sonra bir çox kəlməni və bir çox ayələri yox etmişdilər. Və daha sonra Əbul Həsən Əl-Amili təhrif olunmamış əsl Qur'anın Mehdidə olduğunu qeyd edir. Və sonra da Əbul Həsən Əl-Amili bu əqidəyə, yəni Qur'anın təhrif olunduğu əqidəsinə sahib olan alimlərdən Kuleyninin həmçinin Qumminin, Əyyaşinin, Numaninin, Əbu Talib Əttabarsinin, Məclisinin adlarını qeyd edir. Deyir ki, bunlar da bəli bu etiqadda olublar və sonra sözünü belə tamamlayır. Abul Həsən Əl-Amili sözünü belə tamamlayır. Deyir ki, bəli, demək olar ki, bu əqidə, yəni Qur'anın təhrif olunduğu əqidəsi bizim məzhəbin, yəni şiyəliyin zəruriyyətlərindəndir. Yəni, eytiqat olunması zəruri məsələlərdən biri də budur ki, eytiqat edəsən ki, Qur'an təhrif olunsun. Bu, bizim məzhəbin əsaslarındandır. Qur'anın təhrif eytiqadı. Bunu Əbul Həsən Əl-Amili deyir. Miratul Ənvar səhifə 36-da. Həmçinin əlavə olaraq səhifə 49-a və 50 və 51-ci səhifələrə də baxa bilərsiniz. Həmçinin bu alimlərdən biri də Adnan Əl-Bahrani. Adnan Əl-Bahrani hansı ki e, Ağabozorq Ət-Tehran onun barəsində deyir ki, Əz-Zəriya kitabında 3-cü cild 1265-də deyir ki, mahir olan elm əhlindən və fəziləti kamil olanlardan birisi idi. Adnan Əl-Bahrani. Yəni, bu cür vəsf edirlər onu. Və bu alim Məşariqu Şums Əd-Durriyyə adlı kitabında səhifə 106-da açıq aydın qeyd edir ki, bəli, Qur'anın təhrifinə dair olan, yəni Qur'anın dəyişdirildiyini ispat edən hədislər mutavatir dərəcəsindədir. Yəni bizə çox saylı hədislərdən gəlib çatıb ki, bu gün əlimizdə olan Quran Muhammedə nazil olan Quran deyil. Və Adnan Əl-Bahrani qeyd eləyir ki, Əbul Həsən Əl-Amili kimi. Bəli. Bu Şiə məzhəbinin zəruriyyətlərindəndir. Şiə məzhəbinin əsaslarındandır ki, etiqad edəsən Quran təhrif olunub. Həmçinin Allama, muhaddis Yusuf Əl-Bahrani. Yusuf Əl-Bahrani Əd-Durarun Nəcəfiyyə adlı kitabında səhifə 298-də deyir ki, təhrif barədə olan hədislər haqqında açıq aydın qeyd edir ki, bu hədislər hamısı səhihdir. Və Kim bu hədislərin səhihliyinə tənə etsə, onda şiyə məzhəbinin bütün hədislərinə də tənə etmək asan olacaq. Yəni, Yusuf Əl-Bahrani sadə bir sıravi şiyə və ya sıravi bir şiyə alimi deyil. Yusuf Əl-Bahrani alləmə muhaddisdir. Böyük hədis alimidir şiyələrə görə. O deyir ki, Əgər deyir, Qur'anın təhrifi barədə olan hədislərin səhihliyini inkar etsək, onda şiə məzhəbinin bütün hədislərini inkar etmək asan olacaq. Niyə? Çünki Qur'anın təhrifi barəsində şiə kitablarında minlərlə hədis nəql olub. Əgər bu hədisləri rahat bir şəkildə inkar edə bilirsənsə, onda bununla paralel başqa hədislər də rahat bir şəkildə inkar edə bilərsən. Həmçinin bu alimlərdən Kemaləddin Meysəm Əl-Bahrani Nəhkül Bəlağanı şərh eləyən şiə alimlərindən biridir. O, elə Nəhkül Bəlağanın şərhində deyir ki, Osman radiyallahu anh barədə deyir ki, 11-ci cild, 1-ci səhifədə. Deyir, həqiqətən o, yəni Osman, insanları Zeyd ibn Sabitin qirayəti ətrafında cəm etmiş və mushəfləri, digər Quranları məhv etmişdi. Və şübhəsiz ki, o, Peyğəmbərə nazil olmuş əsl Quranı da məhv etmişdi. Və belə misallar həddindən artıq çoxdur. Və bəlkə də yüzlərlə belə alimin adını çəkmək olar. Məsələn, Əbul-Qasim Əl-Kufi Əl-İstiğazətu Fil-Bida'i-Sələsə kitabında səhifə 25-də bunu deyir. Yəni, Quranın tərif olunduğunu. Həmçinin Əl-Ərdəbili Hədiqətü-Şiyə kitabında səhifə 118-119-da Ali Əsxar Əqaidu-Şiyədə yəni Şiyə əqdəsi kitabında, səhifə 27-də, həmçinin Əl-Kaşaninin Təfsir-ü Safi kitabına baxa bilərsiniz. Birinci cild, 32-ci səhifə. Bu, qədim çapdadır. 32-ci səhifə. Amma e, yeni çapda isə ola bilsin fərqlidir. Həmçinin Kaşaninin Hidayətü Talibin kitabı var. O kitaba da baxa bilərsiniz. 368-ci səhifə. Həmçinin məclisi başqa kitablarında, məsələn, Təzkiratul Əimmədə 49-cu səhifədə, həmçinin Həyatul Qulubda 2-ci cild e, 681-ci səhifədə, həmçinin Muhammed Kazim Əl-Xurasani Kifayətül Usul adlı kitabında səhifə 284 və 285-də. Həmçinin Mirzə Həbibullah Əl-Xoi Minhəcül Bəraa kitabında 2-ci cild 119 və 120-121-ci səhifələrdə həmçinin Mirzə Muhammed Əl-İsfahani Mikyalül Məkarim kitabında 1-ci cilddə 58 59 60, 61 və 62-ci səhifələrdə bu arada danışır. Həmçinin Məzəndərani Nurul Əbsar kitabına səhifə 426, 428, 439, 442 həmçinin Ali Əl-Bəhbəhani Misbahul Hidayə kitabına səhifə 246-ya baxa bilərsiniz. Həmçinin İbn Şazan Əl-Fədail kitabı, səhifə 151. Həmçinin Murtaza Əl-Ənsari, Fəraidul Usul, 1-ci cild, 66-cı səhifə. Həmçinin Ali Əl-Qurani, Asrul Zuhur kitabında səhifə 88-ə baxa bilərsiniz. Həmçinin Muhammed Hüseyin Əl-Ələmi, Dairətül Maarif kitabı, 14-cü cild, 313 314-315-ci səhifələr. Həmçinin Əhməd Əl-Cəzairi Qalaid-i Durar kitabı səhifə 21 cild 1. Həmçinin Əbu Talib Ət-Təbrizi Mən huvəl-Məhdi adlı kitabında səhifə 520-yə müraciət edə bilərsiniz. Və s. və ilə axır. Və şübhəsiz ki, bəlkə də sıravi şiyələrin bu kitablardan xəbəri yoxdur. E, və bəlkə də bu müəlliflərin adlarını da tanımırlar. Amma bu müəlliflərin adlarını qeyd eləyirəm, kitablarını qeyd eləyirəm, kitabların cildlərini, səhifələrini qeyd eləyirəm ki, haqqı axtaran və haqqı istəyən və qəlbən Allah subhanət halaya doğru yol tutmaq istəyən kəslər bu məsələni rahat araşdıra bilsin. Yəni, mənim məqsədim bu məsələni düzgün araşdıra bilənlər üçün bu yolu asanlaşdırmaqdır. Və qeyd elədiyim bu alimlər Quranın təhrifini deyən və buna ehtiqat edən şiə alimlərinin çox cüzü bir hissəsidir. Yəni bu siyahını çox uzatmaq olar. Bu barədə saatlarla danışmaq olar. Amma burada önəmli bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. O da budur ki, bəzi şiə alimləri olub, məsələn, Şeyx Saduq, Murtaza, Abu Cəfər Əttabarsi, həmçinin Əbu Əli Əttabarsi. Xüsusən bu dörd alim. Bu dörd alim Qur'anın təhrif olunduğunu inkar deyiblər. Və deyiblər ki, yox, bugün əlimizdə olan Qur'an Muhammədə nazil olmuş əsl Qur'andır. Yəni, təhrif etiqadını qəbul etməyiblər. Və şiə alimlərinin böyük əksəriyyətinə müxalif olublar. Və bu barədə Nematullah Əl-Cəzair deyir. Nematullah Əl-Cəzairi böyük şiə alimlərindən biridir. Əl-Ənvar Numaniyyə kitabının müəllifidir. Həmin kitabında ikinci cild 357 və 358-ci səhifələrdə deyir. Deyir ki, bizim əshabımız, yəni şiə alimləri hamısı Qur'anın təhrif olunduğuna dair açıq aydın sübut olan bu mutavatir xəbərlərin səhihliyi, doğruluğu və bunları təsdiqləmək məsələsində ittifaq alındadırlar. Yəni, Neymətullah Əl-Cəzair deyir ki, bizim məzhəbin alimləri ittifaq ediblər ki, bəli, Quran təhrif olunub və bu barədə hədislər səhihdir. Və sonra sözün davamında deyir, Deyir buna yalnız Murtaza, Şeyx Saduq, həmçinin Şeyx Tabarsi müxalif olmuşdu. Və onlar, yəni bu alimlər, Murtaza, Saduq, Şeyx Tabarsi belə bir hökm vermişdi ki, iki üzlük arasında olan Qur'an təhrif edilmədən və dəyişdirilmədən nazil olan əsl Qur'andır. Amma fikir verin Neymətullah Əl-Cəzair nə deyir? Deyir ki, açıq-aşkardır ki, bu söz, yəni təhrifi onların inkar etmələri, çox saylı məsləhətlərdən, yəni təqiyyədən ötürü deyilmiş bir sözdür. Neymətullah Əlcəzair deyir ki, bizim alimlərdən bəziləri ki, Qur'anın təhrif olunduğunu inkar ediblər, deyiblər ki, Qur'an təhrif olunmuyub. Onlar bunu yalnız və yalnız təqiyyə ilə deyiblər. Təqiq elə deyiblər ki, qoy cəmaat Qur'ana tən etməsinlər. Yəni, Qur'ana tən etmək qapısını bağlamaqdan ötürü deyiblər. Həmçinin Neymətullah Əl-Cəzairi özü qeyd edir ki, vaxtı ilə Qur'anda imamların təriflənməsinə və sahabələrin pislənməsinə dair ayələr olub. Sahabələr isə bu ayələri Qur'andan çıxardaraq Qur'anı dəyişdiriblər. Məsələn, bunu Əl-Ənvarun Numaniyyə kitabında birinci cild 97-ci səhifədə açıq aydın qeyd edilir. Və sonra, yəni Neymətullah Əl-Cəzairi başqa bir suala da həmin kitabında cavab verir. Deyir ki, əgər bizə deyilsə ki, yaxşı, Qur'an təhrif olunubsa, Qur'anın dəyişdirilməsi ilə birgə onu oxumaq və Qur'anın əhkamlarına əməl etmək necə mümkündür? Yəni, onda biz şiyələr niyə Qur'ana əməl edirik? Nematullah Əl-Cəzair deyir ki, əgər belə deyilsə, cavabında mən belə deyərəm. Deyərəm ki, artıq xəbərlərdə, yəni bizim hədislərdə, bizim kitablarda nəql olunmuş hədislərdə məsum imamlardan rəvayət olunmuşdu ki, onlar öz şiyələrinə əldə mövcud olan Qur'anı namazda və başqa ibadətlərdə oxumağı və bu əldə olan dəyişdirilmiş Qur'anın hökmləri ilə əməl etməyi əmr ediblər. Ta o vaxtacan ki, ağamız sahibə zaman, yəni Məhdi, zuhur edəcək və insanların əlində olan Qur'anı səmaya qaldıracaq və əmirul müminin, yəni Əli radiyallahu anhunun yazdığı əsl Qur'anı ortaya çıxaracaq, onu oxuyacaq və onun hökmləri ilə əməl edəcək. Bunu Anvarun Numaniyə kitabında Ni'matullah Əl-Cəzairi 2-ci cild 363-cü səhifəsində açıq aydın deyir. Yəni, bu barədə kifayət qədər misal getirmək olar. Amma qəribə olan burasındadır ki, Mən bu məsələləri qum tələbələri ilə qum tələbələrindən bir çoxsu ilə söhbət edəndə onların mənə cavabı belə oldu. Onlar qəbul etdilər. Qəbul etdilər ki, bəli, bu alimlər Qur'anın təhrif olunduğuna etiqad ediblər. Və bunu qəbul etməyə də bilməzlər. Çünki onların kitabları əlimizdədir. Və onların bu etiqadını onların öz kitabları ilə ispat etmək çox rahatdır. Amma onlar dedilər ki, onlar bu etiqadda olsa da alimdilər, istihad ediblər və xəta ediblər. Subhanallah. Subhanallahil azim. Yəni, dində eytiqad olunması zəruri məsələdə içtihad var. İki məsələni qeyd edəcəm. Bu iki qayda istər əhlüsünnə olsun, istər əhlişiyə olsun. Kim olur olsun, bütün məzhəblərin, bütün müsəlman ümmətinin icma ilə, ittifaqla qəbul etdiyi iki məsələdir. Bu iki məsələdən birincisi budur. Əgər bir məsələdə qəti nas, məsələn, Qurandan açıq aydın qəti bir dəlil varsa, o dəlilin müqabilində İctihad etmək mümkün deyil. Məsələn, Quran deyir ki, insanlar diriləcək. Sən ictihad et özündən, denən ki, filankəs dirilməyəcək. Mümkündür bu. Və ya sənin bunu deməyin səni kafir olmaqdan azad edər? Xeyr. Birinci qayda budur. Bir məsələdə qəti bir nas, dəlil varsa, o dəlilin müqabilində istihad qeyri-mümkündür. Yaxşı. Bəs Qur'anın təhrifi məsələsində və ya Qur'anın hifsi məsələsində qəti dəlil, qəti hüccət yoxdurmu? Allah Subhanahu taala Qur'an-Kərimdə buyurur. Hicr surəsi 9-cu ayə. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Biz zikri, yəni Qur'anı endirdik və biz onu qoruyacağıq. Bu qəti ayənin müqabilində nə istihad? Bu bir. Və ikincisi, bil ki, dində etiqad edilməsi zəruri bir məsələdə istihad yoxdur. Bunu şiə alimləri özləri də deyirlər. Bunu bütün ümmət deyir. Bütün ümmət deyir bunu. Məsələn, etiqad edilməsi zəruri məsələlərdən biri odur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm sonuncu rəsuldur. Mən bu gün durub desəm ki, yox, ola bilsin, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən də sonra bir rəsul gəldi və ya gələ bilər. Mən desəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra Peyğəmbər gələ bilər və mən bunu bilərəkdən deyirəmsə, artıq mən dindən çıxmışam. Mənim hökmüm kafir hökmü olar. Çünki dində etiqad olunması zəruri məsələlərdən biri də budur. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm sonuncu rəsuldur. Və dində etiqad edilməsi zəruri bir məsələdə nə içtihadır? Və məgər Qur'anın hifsinə, qorunacağına etiqad etmək, dində etiqad edilməsi zərur məsələlərdən bir deyilmi? Xulasa, əhl-sünnə vəl-cəmaya görə belə bir etiqada sahib olmaq küfürdür. Məsələn, əhl-i sünnə alimlərindən İbn-i Qudamə rəhməhullah Lümatul Etiqat kitabında 19-cu səhifədə deyir ki, müsəlmanlar arasında ixtilaf yoxdur ki, əgər bir şəxs Qurandan bir surəni və ya bir ayəni, yaxud bir kəlməni və ya bir hərfi belə inkar etsə, o ittifaqla kafirdir. Və ya Qazi İyad Əşşifa kitabında deyir, bil ki, kim Qur'anın yaxud müshəfin nəyinəsə qiymətsiz bir şey kimi baxsa, yaxud onları söysə, ya da ki onu və ya ondan bir şeyi, yaxud onda göstərilən bir hökmü və ya xəbəri yalan saysa, yaxud onun, yəni Qur'anın inkar etdiyini ispat etsə və ya onun, yəni Qur'anın ispat etdiyini bilə-bilə inkar etsə, yaxud ondan bir şeyə şək etsə, o şəxs bütünlüklə elm əhlinin nəzərində kafir sayılar. Bu hökmü Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahmehullah da Sarimul Məslul adlı kitabında 586-cı səhifədə qeyd edir. Açıq-aydın deyir. Və bu əhlüsünnətin mövqeyidir. Qur'anın təhrif olunduğuna etiqad edən şəxslər barədə. Yəni əhl-i sünnətin mövqeyi budur. Amma indi baxın görün, yuxarıda bayaqlar qeyd elədiyim küfürlə dolu olan sözləri dilinə gətirən, öz kitabında yazan Neymətullah Əl-Cəzair barədə şiə alimləri nə deyir? Məsələn, Hur Amili Əməlül Amil kitabında ikinci cild 336-cı səhifədə deyir. Deyir ki, Əs-Seyyid Nematullah ibn Abdullah Əl-Hüseyn Əl-Cəzairi qədir qiyməti böyük olan, fəzilətli, araşdırıcı bir alimdir, maşallah. Və ya Abbas Əl-Qummi, Əl-Kuna Vəl-Əl-Qab əsərində 3-cü cild 298-ci səhifədə deyir. Deyir ki, Nematullah Əl-Cəzairi çoxlu əsərlərin sahibi, qədir qiyməti uca olan, fəzilətli, və alim olan bir araşdırıcı, təhqiq əhli bir alim idi. Təfsir elmində, hədisdə, fiqhdə, ərəb dili və ədəbiyyatında öz əsrində yeganə bir şəxsiyyət idi. Maşallah. Görün, Qur'anın təhrifinə ehtiqad edən alimlərini hansı dərəcələrə qaldırıblar? Hansı ki, şəriətlə onların hökmü kafir hökmündədir bütün bu qeyd etdiklərimlə yanaşı, hicrətin 1320-ci ilində vəfat etmiş məhşur şiə alimi, məhşur şiə alimin və şiə məzhəbinin ən güclü 8 kitabından birinin müəllifi Nuri Ət-Tabarsi Qur'anın təhrifini isbat etməkdən ötürü Faslul Xitab fi isbati təhrifi kitab Rabbil Ərbab adında bir kitab da qələmə alıb. yəni kitablarında rəvayət olunan hədislər bir kənara qalsın. Nur At-Tabarsi xüsusi kitab yazıb. Faslul Xitab fi isbati təhrif kitab Rabbil Arbab adında. Qur'anın təhrifini isbat etməkdən ötürü müstəqil bir kitab qələmə alıb. Və o bu kitabında Qur'anın təhrifinə dair öz məsum imamlarından nəql olunmuş və şiyənin hədis elmindəki qaydalarına uyğun yüzlərlə səhih hədisi dilə gətirir. Və şübhəsiz ki, o, yəni Nur Əttavasi, hədislərin səhiyliyini, bu hədisləri inkar edən başqa şiə alimlərindən daha yaxşı bilirdi. Unutmaq lazım deyil ki, Nur Əttavarsi şiə məzhəbinin ən sonuncu və ən böyük mühəddislərindən birisidir. Və şübhəsiz ki, mühəddis hədis elmi onun sahəsi olduğundan hədislərin səhih zəifliyini digərlərindən daha yaxşı bilir. Və hətta Nura Attabarsi bu kitabı yazandan sonra öz zamanında olan bəzi şiə alimləri onun bu kitabına qarşı çıxdılar. Bu da təbiidir. Çünki Qur'anın təhrifinə ehtiqat edə-edə daima müsəlmanların yanında gözü kölgəli olacaqsan. Və buna görə tarix boyunca bu məsələni örtbas edib inkar etməyə çalışıblar. Təqiyyə ilə. Və ona görə Nur Ət-Tabarisinin bu kitabına da qarşı çıxıblar ki, sən niyə belə bir kitab yazdın? Və Nur Ət-Tabarisi hətta onun bu kitabına şübhə edən şəxslərə rədd olaraq ikinci bir kitabı da yazır. Lirad Ba'd-i Şubuhat an Faslil Xitab adında bir kitab. İkinci bir kitab da yazır. Yəni şübhə edənlərə rədd olaraq. Və bu alim də Şiə məzhəbinin 8 ən mötəbər kitabından biri olan Mustadrakul Vasail kitabının müəllifidir. Yəni çox qəribədir bu gündə, bu gündə bütün bunları bilən, yəni bütün bunlar açıq-aydın həqiqətlərdir. İnkarı qeyri-mümkün həqiqətlər. Və qəribədir ki, bu gündə bütün bunları bilən şiə alimləri, şiyənin elm əhli, bu etiqadda olan alimlərinə qarşı üzr axtarırlar. Və deyirlər ki, bu alimlər istihad ediblər. Ola bilsin xətaya yol veriblər. Və biz onları bu istihadlarına görə kafir hesab edə bilmərik. Subhanallah. Məgər siz Allahın varlığı barəsində münaqişə edəni və ya Muhammedin sonuncu rəsul olduğunu inkar edəni də üzürlü hesab edəcək və o ictihad edib, xəta edib deyəcəksiniz? Məgər siz dində etiqad edilməsi zəruri olan məsələlərdə ictihad etməyi caiz bilirsiniz? Məgər siz ikinci əmanəti yəni əhl-i beyti inkar edəni üzürlü sayırsınız, bəs nə üçün ondan da böyük olan əmanəti, yəni Qur'anı inkar edənə üzür axtarırsınız? Nə üçün? Bu dərsimi son olaraq bu kəlmə ilə bitirirəm. Allah subhanə taalanın ağıl neymətinə görə ona həmd olsun.